Բակո Սահակյանը շնորհավորել է ԼՂ երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանի 60-րդ տարեդարձը։ Այսօր տեղի ունեցել Արցախի կառավարության հերթական նիստը։ ԵԱԿ-ն դիտարկում է անցկացնելու Թալիշ գյուղից դեպի հյուսիս արևմուտք։ Բաքուն փորձում է խափանել միջնորդների խաղաղարար ջանքերը։ Ադրբեջանը փորձում է փրկել իր ոտնահարված ինքնասիրությունը։ Հաշաթաղում մեկնարկել է հացահատիկի բերքահավաքը։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի դահլիճը վերանորոգվում է։ Լևոն Արոնյանը կմասնակցի Grand Chess Top-ի երկրորդ փուլին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 21-ին այցելել է Մարտակերտի եւ Ասկերանի շրջաններ։ Ինչպես հայտնում են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, պետության ղեկավարը Մարտակերտ քաղաքում աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել շրջվարչակազմի պատասխանատուների հետ։ Քննարկվել են շրջանում սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի իրականացմանը, ինչպես նաև գյուղատնտեսության, շինարարության, ենթակառուցվածքների եւ մշակույթի ոլորտներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Այնուհետև նախագահն Ասկերան շրջենտրոնում հրավիրել է խորհրդակցություն Ասկերանի եւ Մարտունու շրջաներում կարգտահարության հետևանքով դժուժած յուղացներին օգնություն տրամադրելու հարցերի շուրջ։ Երկրի ղեկավարը կոնկրետ հանրարականներ է տվել շագրգիր մարմինների ղեկավարներին նախանշված ծրագրերը ժամանակին եւ բարձր որակով իրականացնելու եւ արկա խնդիրները պատշաճ մակարդակով լուծելու ուղղությամբ։ Նախագահային ուղեկցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ։ Նույն ախբերի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այդ օրն ընդունել է Բելգիայի սենատոր Ֆլանդրիայի խորհրդանի անդամ Յորիս Պոշեին։ Քննարկվել են Բելգիա-Արցախ խորհրդանական կապերին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ երկու երկրների հարաբերությունների հետագա ընդլայնման ու խորացման համար կան խոստումնալից հիմքեր։ Այս համատեքստում կարևորելով Բելգիայի եւ նրա վարչական միավորումների քաղաքական, հասարակական, գիտակրթական, մշակութային եւ այլ շրջանակների ներկայացուցիչների հաջախակի այցելությունները մեր հանրապետություն։ Բագոսյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Համես Սուլեյմանյանն ընդգրկվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմում միջև գործող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի լիազորությունների ավարտը պաշտոնավարման ժամկետով։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել ԼՂՀ երկրորդ նախագահ Հայաստանի հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Արկադի Ղոկասյանին ծննդյան 60-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. Հարգարժան Արկադի Արշավիրի, ես արտե շնորհավորում եմ ձեզ Հիշարժան Հոբելյանի ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ։ Ձեր ամբողջ կյանքն ու անցած ուղին հայրենիքին ու հարազատ ժողովրդին անմնացոր ծառայելու վառ օրինակ են, են ինչի շնորհիվ էլ արժանացել եք Արցախի հերոս բարձր կոչման։ Դուք կանգնած եք եղել Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման ակունքներում եւ արել եք հնարավորը մեր ժողովրդի նվիրական եղձերի ու ձգտումների իրականացման, Արցախի հանրապետության կայացման ու զարգացման, մեր քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման եւ նրանց բարեկեցության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ։ Այսօր ձեր հարուստ փորձն ու գիտելիքները դուք օգտագործում եք ի նպաստ մեր պետության եւ ժողովրդի։ ժողովրդի Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջարողջություն ու մեծագույն հաջողություններ ձեր հայրենանվեր գործնեության ընթացքում։ Ասված է նախագահ Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձում։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այսօր ընդունել է Բելգիայի սենատոր ֆլամանդական խորհրդանի падգամավոր Յորիս Պոշետին։ Խորհրդանի ղեկավարն ընդգծել է, որ Բելգիայի խորհրդանականների հետ վերջին տարիներին հաճախակի դարձած հանդիպումները փոխգործակցության որոշակի ավանդույթներ են ձևավորել հարաբերություններին ավելի գործնական ուղղվածություն հաղորդելու համար։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Յորիս Պոշետը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել համագործակցության խորացմանը խորհրդանական դիվանագիտության միջոցով։ Հանդիպան ընթացքում մտքեր են փոխանակվել Արցախի հիմնարձի շուրջ եվրոպական կառույցների վարած քաղաքականության, Ադրբեջանի կողմից Արցախի վերաբերյալ տեղեկատվությունը խեղաթյուրելու ադրբեջանական փորձերի եւ դրանց հակազդման մեխանիզմների կիրառման շուրջ։ Այնուհետև ազգային ժողովի նիստերի փոքր դահլիճում տեղի ունեցել Արցախի հանրապետություն Եվրախորհրդարան բարեկամական խմբի անդամների հանդիպումը Յորիս Պոշետի հետ։ Այսօր տեղի ունեցել Արցախի կառավարության հերթական նիստը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Գործադիրն այսօրվա նիստին քննարկել է մեկ տասնյակից ավելի հարցեր էներգետիկայի, սոցիալական ապահովության, առողջապահության, բնապահպանության ոլորտներից։ Էներգետիկայի, լիցենզավորման, պետական турքի մասին օրենքներում փոփոխությունների ու լրացումների մասին օրինագծերը գործադիրի ուշադրությանն է ներկայացրել էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Էներգետիկայի ոլորտում գերատեսչությունը նոր քաղաքականություն է մշակել, որի համանձայն օրինակ ավելի կդյուրացվի լիցենզավորման գործընթացը։ Եթե մինչև հիմա հեկ կառուցելու կամ վերակառուցելու կառուցելու համար տրվում էր 1 լիցենզիա, իսկ կառուցումից հետո էլեկտրակայանի արտադրության համար անհրաժեշտ էր 1 այլ լիցենզիա, ապա այսուհետ այդ երկուսի փոխարեն կտրամադրվի 1 լիցենզիա որի մեջ կներառվի էլեկտրաէներգետիկական համակարգում նոր արտադրական հզորությունների կառուցման, վերակառուցման ժամանակահատվածը։ Դրանով իսկ կթեթևանա փաստաթղթաշրջանառությունը եւ երկուսի փոխարեն մեկ լիցենզիա ստանալու ժամանակահատվածը կկրճատվի 120 օրից մինչեւ 60 օր։ Առաջարկված փոփոխություններով սահմանվում են նաև էլեկտրակայանի արտահանման եւ ներկրման պայմանները, սակագները ընդունելու ժամկետները։ Նոր պայմաններ են առաջարկվում նաև էլեկտրակայանի արտադրող ընկերությունների համար։ Էներգիայի վերականգնող որոշ ռեսուրսների խողմային, արեխակային, երկրաջերմային եւ կենսազանգվածի իրազմամբ էլեկտրակայանների կողմից արտադրվող ամբողջ էլեկտրակայանի գնման համար սահմանել 20 տարվա երաշխիքային ժամկետ։ Սույն մոտեցում պայմանավորված է հողմային, արեխակային եւ երկրաջերմային էլեկտրակայանների սարքավորումների եւ տեխնոլոգիաների բարձր արժեքով, ինչի հետևանքով այդ տիպի կայանների կառուցումը Արցախի էներգահամակարգում դեռևս կիրառության մեջ չեն գտնում։ Երաշխիքի ժամկետը 20 տարի սահմանումը ներդրողների համար ոլորտը ավելի գրավիչ է դարձնում, մյուս կողմից հնարավորություն է տալիս կայանների համար սահմանել ոչ բարձր սակագներ։ Օրինագծով սահմանվում են նաև էլեկտրաէներգիա արտադրող ընկերությունների կողմից խախտումների դեպքում տուգանքների չափերը, որոնք չպետք է ազդեն սակագնի վրա։ Նույն ոլորտից Անդրանիկ Խաչատրյանը ներկայացրեց եւս մեկ օրինագիծ։ Նախարարը նշեց, որ առ այսօր Արցախում կա էլեկտրաէներգիայի ապօրինի սպառում, որի քանակը հաշվարկելու առաջարկով էլ օրինագիծը ներկայացրել է կառավարությանը։ Նույն նախագծի ընդունումամբ հնարավորություն կստեղծվի վերականգնել ապօրինի սպառման հետևանքով գրած վնասները նախագծով սահմանված բանաձևի կիրառմամբ։ Երկու օրինագիծ կառավարության ուշադրությանը ներկայացրեց արդարադատության նախարար Արարատ Դանելյանը։ Օրինագծերի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն փոփոխություններով, որ գրեց Արցախի սահմանադրությունն այս տարի սկզբին։ Խոսքը մասնավորապես հաշվեկնիչ պալատ ստեղծելու մասին է։ Հաշվեկնիչ պալատը գործում է իր հաստատած գործնեության ծրագրի հիման վրա, ինչն հաշվեկնիչ պալատի համար ապահովում է առավել անկախ լինելու հնարավորությունը։ Օրենքի նախագծի համաձայն հաշվեկնության սուբյեկտներին հանդիսանում պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները եւ հիմնարկները։ Հաշվեկնիչ պալատի նախագահին եւ անդամներին ընտրում է ազգային ժողովը։ Իդեպ հաշվեկնիչ պալատի անդամները չեն կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ կամ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Գործադիրը քննարկել է նաեւ առողջապահության ոլորտից երկու նախագիծ, մասնավորապես բուժօգնության մասին, որ ներկայացրել է նախարար Կարինե Աթայանը։ Նախագծի նպատակն է բժշկական օգնության եւ սպասարկման նոր տեսակների ներդնում, որոնց կիրառման դեպքում նախատեսվում է մատուցված բժշկական ծառայությունների որակի բարձրացում, հիվանդությունների ճշգրիտ ախտորոշում, կանխարգելում եւ բուժում։ Առաջարկվող բուժօգնության տեսակները հետեւյալն են. Ճարագայթային ախտորոշիչ տեսակների ավելացում, ինտերվենցիոն արիթմոլոգիական, սոմնոլոգիական տեսակների ավելացում, մասնավորապես ճարագայթային ախտորոշիչ տեսակներից պոզիտրոն էմիսիոն տոմոգրաֆիկ սարքը օգտագործվում է ուռուցքային հիվանդությունների կանխարգելման ու վաղ հայտնաբերման համար։ Դենսիտոմետրիային ոսկրերի ամրությունը որոշող հետազոտություն է, որի կիրառումը կանխարգելում է ոսկրերի վնասվածքները, որը հիմք է հանդիսանում հիվանդությունների վաղ ախտորոշման եւ կանխարգելման համար։ Սոմնոլոգիա, վշկական օգնության եւ սպասարկման տեսակը անքնության վարման կամ քնի խանգարման ախտորոշումը, բուժումն եւ վերականգնումն է, որոնց հետ համակցված բուժվում են նաեւ շրջարական սիրտանոթային նյարդային համակարգերի հիվանդությունները։ Առողջապահության գերատեսչության ղեկավարի ներկայացրած մյուս օրինագիծը դեղերի բուժսարքավորումների մասին գովազներ տալու կարգի վերաբերյալ էր։ Այսուհետ ցանկացած գովազդ նման բովանդակությամբ եթեր կհերարցակվի միայն նախարարությունում հաստատվելուց հետո։ Բելլա Լալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, գյուղնախարար Արամ Մխոյանի եւ շրջվարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն քննարկելու հացադիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի եւ մթերման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Գյուղնախարար Արամ Մխոյանը ներկայացրել է բերքահավաքի վերաբերյալ ցուցանիշներ, համաձայն որոնց հունիսի 22-ի դրությամբ հանրապետության տարածքում կատարվել է շուրջ 14000 հեկտար հունց, 25.3 ցենտներ միջին բերքատվությամբ։ Նրա հավաստմամբ հացահատիկային բերքահավաքի հետ կապված տեխնիկական խնդիրներ չկան, աշխատանքների բնականոն կազմակերպմանը որոշակիորեն խոչընդոտում են տեղումները։ Արայիկ Հարությունյանը շրջվարչակազմերի ղեկավարներից հետաքրքրվել է բերքահավաքի ընթացքում առաջացած խնդիրներով եւ լուծումներ առաջարկել դրանց վերացման ուղղությամբ։ Խորհրդակցության ավարտին կառավարության ղեկավարը համապատասխան հանձնարարականներ է տվել ներկաներին բերքը հնարավորինս անկորուստ հավաքելու վերաբերյալ։ Քաշաթաղում ընթացքի մեջ է հացահատիկի բերքահավաքը։ Ինչպես տեղեկացրին շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարությունից, 15 օրվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ հնձվել է 5316 հեկտար արտ, որից սորեն 360 հեկտար, գարի 4956 հեկտար։ Հաճարի հունձ դեռ չի կատարվում։ Ստացվել է 15260 տոննա համախառն բերք հեկտարից 28.7 ցենտներ բերքատվությամբ։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի դահլիճում ընթացիկ տարվա հունիսից սկսվել են վերանորոգման վերակառուցման աշխատանքները։ Քաղաքաշինության նախարարության գլխավոր մասնագետ Ազատ Համբարձումյանի հաղորդմամբ առայժմ ընթանում են դահլիճի քանդման աշխատանքները։ Դահլիճից հանվել են նստարանները, 5 ջերուցման համակարգերը։ Նախագծի համաձայն վերափոխվելու է բեմահարթակը, տեղադրվելու են նոր լուսաձայնային էֆեկտներ։ Ծրագրով նախատեսված 400 տեղանոց դահլիճը համալրվելու է նոր ժամանակակից նստելատեղերով, իսկ ջերուցումն իրականացվելու է օթային ջերուցիչ համակարգով։ Համբարձումյանի հավաստմամբ աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել ընթացիկ տարվա սեպտեմբերին։ Նշենք, որ աշխատանքներն իրականացնում են պետական միջոցներով Շինվեր պլյուս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության շինարարները։ Համաձայն ԼՂ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության 2017 թվականի քաղաքապաշտպանության հարցերի արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման եւ հետևանքների վերացման հիմնական միջոցառումների պլանի Արցախի առողջապահության նախարարության Մորի Եմանքան առողջության պահպանման կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերությունում հունիսի 21-ին անց է կացվել քաղաքապաշտպանության համալիր ուսումնավարություն։ Այն կայացել է ընկերության ղեկավար կազմի անձնակազմի գործողությունները հակառակորդի հարձակման վտանգի, հարձակման ժամանակ եւ փրկարարական աշխատանքների ացկացման ընթացքում թեմայով։ Տնորեն Վարդգես Օսիպովի խոսքով նման ուսումնավարությունները Մորի Եմանքան առողջության պահպանման կենտրոնում կազմակերպվում են բարբերաբար ինչը թույլ է տալիս բարձրացնել անձնակազմի պատրաստականությունը արտակարգ իրավիճակներում եւ ժամանակին վերհանել եւ շտկել արկա թերությունները։ Ուսումնավարության պլանի համաձայն ըստ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության Ստեփանակերտ քաղաքի արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետ Սասուն Սարոխանյանի հանրապետությունում ստեղծված է ռազմական իրավիճակ։ Այդ պայմաններում կենտրոնի ղեկավարությունը եւ աշխատակիցները ստանում են հատուկ հանձնարարականներ եւ գործում ըստ իրավիճակի։ Ինչպես հայտնել է Սասուն Սարոխանյանը, բաժնի կողմից ստուգվել են ստեղծված իրավիճակում կենտրոնի ղեկավար կազմի, անձնակազմի եւ հիվանդների գործողությունները հակարակորթի հանկարծակի հարձակման դեպքում եւ արագ փոփոխվող պայմաններում իրենց գործողությունները ստուգել է նաեւ քաղաքապաշտպանության կազմավորումների գործողությունների փրկարարական եւ անհատաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարման ընթացքում իրենց գործողությունները նաեւ արագ կառուցող բարձակում թակստոսների տեղակայման վայրերը եւ ապաստարանների նորմալ վիճակի բերման իրավիճակները Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հունիսի 23-ին Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀԱԿ-ը Ռաքելցին Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից դեպի հյուսիս արևմուտք։ Արցախի հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ՀԱԿ-ը Ռաքելցյան անդամների անվտանգությունը։ Հունիսի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի ունեցել մարդական գործողությունների մասնակիցների եւ երկրապահ կամավորականների կարգավիճակի հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Քննարկվել են հայրենիքի պաշտպանության մարտերի մասնակցած անձանց մարտական գործողությունների մասնակցի եւ երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի տրման ընթացակարգով սահմանված դրույթները, ճշգրտվել են հանձնաժողովի ներկայացված ցուցակները։ Միջգերատեսչական հանձնաժողովը քննարկել եւ հաստատել է հայրենիքի մի շարք պաշտպանների մարտական գործողությունների մասնակցի եւ երկրակա երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի շնորհման դիմումները։ Հայաստանը քաջածանոթ է հասարակ մարդկանց քաղաքացիական անձանց որպես դիվերսանտ ներկայացնելու ադրբեջանական կողմի մեթոդներին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեսանյութը որում իբրև պատկերված է ադրբեջանական զինուժի կողմից գերեվարված հայ դիվերսանտը։ Այս մարդը քաղաքացիական անձ է, մեր բանակում նման զինծառայող չկա։ Տեսքն անգամ པարզ դա ասում է։ Մենք ցանոթ ենք հասարակ մարդկանց դիվերսանտ ներկայացնելու ադրբեջանական մեթոդներին, հայտնել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Ադրբեջանը հայերի կողմից դիվերսիայի մասին կեղծ լուրեր տարածելով նպատակ ունի փրկել իր ոտնահարված ինքնասիրությունը։ Տարածելով ստահոդ լուրեր, ադրբեջանական կողմը փորձում է սեփական ժողովրդին ցույց տալ, որ իր բանակն ուժեղ է եւ իբր թե կարողանում է ձախողել հայկական կողմի մինչև ատամները զինված դիվերսիոն փորձերը։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով կեղծ լուրեր տարածելով հայկական կողմի այսպես ասած դիվերսիոն գործողությունների մասին ադրբեջանական կողմը նպատակ ունի միջազգային հանրությանը հասկացնելու թե իբր հայերը դիվերսիա են կատարում, իսկ մենք ինչ որ ձևով պատասխանում ենք նրանց ոչնչացնելով հայ զինծառայողների։ Դավիթ Բաբայանի հավաստմամբ, սակայն բոլորին է հայտնի ով է սահմանային միջադեպերի իրական նախաձեռնողը։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներն երեք լուրեր էին տարածել, թե իբր հայկական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կատարել եւ զոհեր ունի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն ավելի ուշ հերքել էր ստահոդ լուրերը, նշելով, որ հայկական զինված ուժերը որևէ դիվերսիա չեն իրականացրել եւ առավել եւս ոչ մի կորուշ չունեն։ Լարվացյան սերման եւ բանակցային գործընթացում ստեղծված իրավիճակի համար մեղքը հայկական կողմերի վրա բարթելու Բաքվի ձգտումն անթակույց փորձ է քողարկելու Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը փակուղի մտցնելուն եւ միջնորդների խաղաղարար ջանքերը խափանելուն ուղված իրիս քաղաքականությունը։ կան, Այդ մասին ասել է Արցախի հանրապետության արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արտակ Ներսիսյանը։ Դա հատկապես ակնառու է շփման գծում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող շարունակական սադրանքների, հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման հարցում իր պարտավորությունների հանդեպ Բաքվի լիակատար արհամարանքի եւ բանակցային գործընթացի վերսկսման համար պայմանների ստեղծման ուղղությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն իրագործելու բացահայտ դժկամության ֆոնի վրա, նշել է Արտակ Ներսյանը։ Մարզասերների համար Լևոն Արոնյանը հունիսի 28-ից հուլիսի 2-ը Բելգիայի Լովեն քաղաքում կմասնակցի Grand Chess Top-ի երկրորդ փուլին, որի ընթացքում 10 գրոսմայստեր կխաղա արագ շախմատի 1 եւ կայծակնային շախմատի 2 շրջան։ Բարենցկամարտի Եվրոպայի առաջնությունն ընթանում է խայտարակ կողմնապահությամբ։ Մրցավարները միավորները շնորհում են այն բրենցկամարտիկներին, ում ուզում են, մտածում են, ում հաղթանակը տան, որ նրանցից ինչ ստանան։ Այս մասին ասել է Բրոնզկամարտի տղամարդկանց Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դավիթ Թորոսյանը, ում գլխավորությամբ Հայաստանի 8 բրոնզկամարտիկներ այս օրերին մասնակցում են Եվրոպայի առաջնությանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օթի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։